Ordin jakusketa hau eh, sortu dizugu hebentikekin eta bi eta eta hamahiuan. Eta lehentze duzu Bayonan Euskal Museoan izan zuzun miarritzen endaian, dona paleon, mena lehen zeduzu bai honan eta izikarri ikunten gututz. Behar bada behazare ez takizi, zer damaskadeak eta buhamen arteko lotua edo zentako biak aipatzen dutzu behar gai batetan? Ordin bai buhamiak ebe personaziak tutzu gue maskadetan, bena ez, eh, ez baizik, afet ziganoak tutzu, eta mm, maskada hanitzetan uh, ziganoak badia. Ostegun huntan, mintzaldi bat egiten duzu, ordin uh, ziganoetaz edo ziganoen hexetaz uh, Europan? Bai, ordin dukezu, bon, uh, jakusketa Ordin euh, lehenik le euh, lehen partia dukezu euh, nula, den maskada sibeun. Geo, amine bat esplikatuko dit nula hartzen dizugu heben sibeun beltzak gorriak eta bimundu eta olako gaizak, zenta beltzen mundia mm, dutzu tziganuak, buhamiak. Eh. Eta geo ungu bat eginen izugu Europan, ja, ikusteko nun baden beste maskadak, hola, eh, voilà, nun badien. Eta geo e, ebai nahi dit probatu nula ez dia, ez dia ikusik. Ikerzalek egiten izi e, eh, gaiza hanitz, ikusten izi gaiza hanitz, benatziganoak eta buhamiak ez dizi ezagutzen e, Istoian baztertuik izan dela eta uano egunko egunin aminat baztertuik diela bai uh, hen eh, ze karidien ze ondorio eta bai uh, hen Bai, beti berga izan duzu. Bai, beti berbizia dizie, guen hartin, uh, fe, kantin, ez... Uh, edo... Voilà, baduzu, bimundu, baduzu, hori segur.